oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. Rabbe naše web stranice www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturalem fura, o medresanem sanu, o šarbe sinta, kuća na kat, ljuftarand, ljuftanita pat, i je upat, ja si me dor, Arman ekran Meju sopne krenuje mi od da žurna desant Meju sopne krenuje mi od da žurna desant www.paltal.com Soba put vijedi Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera www.paldalt.com Soba put vjernika Kad se vjernici spase džehennemske vatre bit će zadržani na mostu između dženneta i džehennema kako bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjalku nakon što se očisti potpuno od svih griha, bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Allah svaki od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu bolje nego što je poznavao svoj dom na Dunjalu. Mere nabi, pjare nabi, sunnat teri dunjalu. شفاعت کی اما اے رحمت للعالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا za one koji i kad, su, i kad imaju i kad nemaju daju zatim sljedeći obratite pažnju koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju obratite dalje pažnju i oni koji kad grijeh urade ili prema drugima ili prema sebi Allaha se sjete i oprost za to što su radili zamoli a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te barake o tala blagodatima ove prilipe vjere. A zatim, braćo moje i sestre, mislim da je tema koju sam odabro večeras nam i kako treba u ovim vremenima Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam svoja shada bi podsjećao na džennet. Pa vi znate kada su iskušenja bila velika, on bi podsjećao na džennetske bašće, na ono što ih čeka nakon ovog dunjavnika mukotrpnog grada, borbe, zalaganja, je li tako? Pa sam ja evo čeras pripremio da sa vama podijelim nešto od tih ljepota kako bi se uz Allahovu pomoć ojačali, a zatim u nama potama, a čim se proizvede želja, onda i rad dobije svoju pravu dimenziju i onda rob Allahov nakon što bude postaknut krene ka Allahu te bareke o tala nastojeći da zastruži oprost i džennet prostran kao nebesa i zemlja Allah te bareke o tala spominjući džennet braćo moja njegove kapije kaže u Kur'anu wa inna lil muttaqina la ma'aba wa inna lil muttaqina la husna mab a one koji se grija budu klonili čeka divno prebivalište <clears throat> edenski vrtovi čije će kapije za njih biti za njih biti otvorene Allah te barke ta'ala ovde spominje koji se budu grija klonili da ih čeka divno prebivalište i te će kapije za njih biti otvorene Džennet ima osam kapija ili vrata. Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, neće niko od vas na propisan način uzeti abdest, a zatim reći, Ašhedu an la ilaha illallah vahdahu la šerike leh, wa ašhedu anna Muhammedan abduhu wa rasulu. A da mu otvoriti svih osam džennetskih vrata i ući će na koja hoće vrata u dženet. Ibn Kajim al-đavzi spominje predaju Al-Fezarija u kojoj stoji svaki vjernik će u džennetu imati četvera vrata na koja će ga posjećivati meleki. Zatim, jedna vrata na koja će ulaziti samo hurije. Jedna vrata koja će biti zaključana. A kroz njih se pruža pogled na džahennem. I, I kad god džanetlija poželi da vidi kako se džahennemlije pate, a s da se poveća njegova zahvalnost Allahu na blagodatima koje mu je dao, ta će mu se vrata otvoriti. Zatim će imati jedna vrata koja ga dijeli od perivora daru selam u kojem će moći vidjeti svoga gospodara kada god to poželi. Evo Hureyre radijallahu anu prenosi da je poslanik sallallahu sallam rekao ja ću biti počašćen među ljudima na sudnjem danu a znate li zašto toga dana će Allah sakupiti sve ljude na jednom mjestu tako da će svak svakoga vidjeti i čuti sunce će se spustiti iznad njihovih glava i ljudi će biti u blizi i strahu koji se neće moći podijeti zatim zar ne vidite Zar ne vidite šta nas je snašlo i u kakvom smo stanju? Pa hoćete li koga tražiti da se za nas zauzima kod gospodara? Onda će neki predložiti da odu do Adema ali i selatu vas selam, pa će otići i reći mu, o Ademe, ti si otak čovečanstva, Allah te stvorio svojom rukom i udahnuo u tebe od svoga duha, naredio je melekima da ti učine da ti se poklone zatim te nastanje u džennetu zar nećeš danas zauzimati se kod Allaha te barek i otala vidiš u kakvom smo stanju on će reći moj gospodar se danas rasrdio kao nikad prije zabranio mi je zabranio mi je drvo u džennetu pa sam se ogrešio njegovu naredbu ja se samo za sebe brinem idite Nuhu pa će odići do Nuhu ali selatu vaselam i reći će mu ti si prvi vjerovjesnik ko Nuhu na zemlji Allah te nazvao zahvalnim robom vidiš u kakvom smo se zauzimati kod Allaha za nas. On će reći, moj gospodar se danas rasrdio kako se nikad prije nije. Ja sam Allaha molio protiv mog naroda, uslišao mi dovu i danas se brinem samo za sebe. Idite Ibrahimu, ali se ratu vasaram. Pa će otići Ibrahimu i reći mu, o Ibrahime, ti si Allaha poslanik i prijatelj. Zauzimaj se kod nas, kod Allaha. Vidiš u kakvom smo teškom stanju. Pa će Ibrahim reći, moj Allah te bareke u tala se danas nasrdio kako nikada nije do sad ja sam imao trije stvari na dunjalku i danas se samo vrnem za sebe idite Musa ali selatu selam pa će otići Musa i reći mu ti si Allah poslanik koji je on odabrao knjigu ti objavio i s tobom razgovarao bez posrednika pa zauzimaj se za nas kod Allaha Musa će im reći moj gospodar se danas nasrdio kako nije nikada do sada. Ja sam i danas se brinem i danas se brinem samo za sebe. Idite i sa ovali salatu wasalam, pa će doći kod njega ponoviti istu stvar, a ovaj će im isto tako reći. I reći, ja se danas brinem samo za sebe. Vidite, Muhammedu alaih salatu wasalam. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasalam, na kraju će doći meni reći, O Muhammede, ti si posljednji Allahov vjerovijesnik i poslanik. Tebi je Allah oprostio i prve i posljednje grijehe. Pa zauzmi se za nas kod Allaha azevađel. Vidiš u kakvom smo stanju. Pa kaže Rasul alaih salatu wasalam. Ja ću otići ispod Allahovog arša i učinit ću srždu. I veličati Allaha riječima kojima ga dotada nikad nisam veličao i hvalio. A onda će mi biti rečeno Muhammede, podigni glavu, peti se, zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno. Zatim ću podići glavu i reći, gospodaru, gospodaru, moj ummet, moj ummet. Na to će uslijediti odgovor, Mohamede, povedi skupinu iz tvog ummeta koja će bez polaganja računa ući u džennet i uvedi ih u džennet na desnu kapiju a sve ostale kapije dijelit će sa ostalim stanovnicima dženneta nakon toga Rasul sallallahu alaihi wasallam je rekao tako mi onoga u čivoj ruci moja duša od jednog do drugog kraja džennetske kapije je koliko između Mekke i Hidžra ili koliko je između Mekke i Basre u gradu grad Siriji Kur'an spominje džennetske čuvare u suri Azumer u 73. ajetu a oni koji su se gospodara s ovorkama će u džennet biti povedeni i kad do njega dođu a kapije njegove već širom otvorene čuvari njegovi će im reći neka je mir na vas od greha ste čisti zato uđite u njega u njemu ćete vječno boraviti Dakle, kada džennetlije skupina za skupinom budu ulazili u džennet, na kapijama dženneta dočekat će i meleki koji će ih pozdravljati i čestitati im ulazak u džennet, reći im, govorivši im, vaša dobra dijela su primljena, divna li je vaša nagrada za ono što ste radili, uđite u džennet i u njemu se vječno nastanite. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je u džennetskim čuvarima rekao ja ću doći do džennetskih vrata i tražit ću da mi se otvori a onda će čuvar na vratima pitati govoriti Muhammed tada će on reći naređeno mi je da ne otvaram nikom džennetska vrata prije tebe Ibn Kajmil Dževzi je rekao umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bit će prvi proživljen na sudnjem danu. Prvi će biti u hladu Arša. Prvi će izaći da im se sudi za ono što su radili na Dunjalku. Prvi će prijeći Sira Čupriju. I prvi će ući u džernet. Džernet je zabranjen svim poslanicima dok Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u njega ne uđe. Kao što je zabranjen svim narodima dok umet Muhammeda alaihi salatu u njega ne uđe. Prenosi se od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao prva skupina koja će ući u džennet od mjeseca u štab. Za njima će ući skupina koja će biti poput blistavi zvijezda na nebu. Džennetlije neće imati nikakve fiziološke potrebe. Imat će češljeve od zlata. njeva pljuvačka će biti misk imat će mangale i kandila, kandila za kađenje mirisnog tamjana. Njihove žene bit će džennetske ljepotice. Svi će biti istih godina i u liku Adem ali selatu wasalam. Komentirajući ovaj hadis, imam kurtu kaže, Neko će možda pitati kakva je svrha zlatni češljeva, kad se njihovo tijelo i njihova kosa nikad neće uprljati, ni će imati potrebu da se češljaju. I šta će im angale za kađenje mirisnog tanjena, kad će njihov miris biti ljepši od niska? Odgovor na to glasi, kaže on, dženetlije neće jesti ukusne dženetske plodove, niti piti ukusna pića, zato što će osjećati glad i žeđ. Ne, niti će oblači imati potrebu za njom da se zaštiti od vrućine ili hladnoće. ne već je to sve samo užitak koji neće nikad prestati. Allahu akbar. Abdullah ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao pokazane su mi prijašnji narodi. Među njima sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo jednog sledbenika. Zatim sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo dva sa sobom. Vidio sam poslanika sa kojim je bila skupina ljudi, ali sam vidio jednog Allahovog poslanika koji nije imao ni jednog sledbenika. Nakon toga vidio sam jednu ogromnu skupinu ljudi koja je brojnošću prekrivala horizont, pa sam poželio da to bude moj umet. Tada mi je rečeno da je to Musa ali selatu selam sa svojim sledbenicima. Nakon toga mi je rečeno pogledaj tamo, pa sam pogledao i vidio mnogo broj brojnu skupinu ljudi prekrila horizont ispred mene. Rečeno mi je ovo je tvoj umet. A među njima ima skupina od 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. <clears throat> Nakon toga su se ashabi razišli a da nisu saznali ko su ti ljudi koji će biti bez polaganja računa u džennetu pa su se raspravljali i nagađali u toj skupini. Neki od njih su kazali, Subhanala, mi smo rođeni kao idolo poklonici. Ovo se vjerovatno ne odnosi na nas. La ilaha illallah. Allahu akbar, kakvi su to ljudi bili. Već na naše potomke koji su rođeni u islamu. Muhammed sallallahu alaihi sallam je čuo da se raspravlja o tome, pa je ponovo izašao među njih i rekao im, to su oni muslimani koji ne proračuju sudbinu, koji nisu sujevjerni, i koji ne traži da im se uči ruke. Nakon toga Mahsin i rekao, Allah poslaniće, moli Allah da ja budem u toj skupini. Poslanik sallallahu alaihi sallam reče mu, ti ćeš biti u toj skupini. Onda ustade još jedan asab, ja šta će drugo. I traži isto, pa mu reče, najbolji dajja svih vremena, Rasul alaihi sallatu wasalam, pretekao te u kaša, pretekao te pretekao te u kaša. Spominjući dženevske građevine, njegovu zemlju pjesak, muslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Cigle dženevskih građevina su od zlata i srebra, malterio miska, pjeska, pjesak je od bisjera i safira, zemlja moja od šafrana. Ko uđe u dženet, uživat će i nikada neće biti nesetan. Vječno će u njemu biti nikada neće umriti. Njihova odjeća se neće habati, niti će njihova mladost. Allah te bareke u ta'ala osobama dženeckim u Kur'anu kaže a one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje sve jedne iznad drugi urafu mevnije jest sve jedne iznad drugi sagrađene ispred koji će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Ovdje se spominje izraz mebnijetun u ajetu. E, e, urefu mebnijetun teđri min tahti helen her. E, što znači da su to nije samo odaja u smislu prenesenog značaja samo nego to su nego to su ozidane i sagrađene odaje. Znači, e, ovo nije tu, znači da su to nije samo odaje, nego ozidane i sagrađene odaje u džennetu. I na to upućuje a onima koji vjeruju Allah kao pouku navodi ženu Faraonovu kad je rekla gospodaro moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od Faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda od naroda nepravedno. Evo se ide al-Hudri prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao stanovnici dženeta će gledati stanovnike soba koji će biti iznad njih. Kao što vi gledate sjajnu zvijezdu na nebu, na istoku ili na zapadu, a sve zbog prednosti koji će imati jedni nad drugima. Upitali su Allahov poslaniće, zar nisu stepeni Allahovi poslanika koje niko ljudi ne može dostići? Odgovorio je, ne, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, to su stepeni ljudi koji su iskreno vjerovali u Allaha i koji su povjerovali u poslanstvo Allahovi poslanika. Drugom prilikom poslanik, ali i selam, selam kaže oda, odaje čija se unutrašnjost vidi svana, a vanština iznutra. Tada je ustao jedan beduin i upitao, a za koga su pripremljene? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za onoga ko govori samo dobro ko dijeli hranu siromasima, ko posti dobri volni post i ko klanja noćni namaz dok ljudi, drugi ljudi spavaju. Allah te bareke od tala nas obavještava da će dženetlije prepoznati svoje kuće u džennetu. وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ On neće poništiti djela oni koji na Allahovu putu poginu i on će ih kaj sigurno putiti prilike njihove pomoći. Komentarsujući ovaj ajet, Mujahid kaže Allah će stanovnike dženneta uputiti ka njihovim kućama i nastambama i niko od njih neće pogrešiti svoju kuću, pokazivati put do njihovih kuća kao da su u njima živjeli od kako su stvoreni. A Muhammed ibn Kaab je rekao Oni će ih prepoznati kao što znaju svoje kuće kojima se vraćaju nakon što klanjaju džumu namaz. Allaho poslanik ali salatu selam kaže kad se vjernici spase džehennemske vatre bit će zadržani na mostu između dženneta i džehennema. Kako bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjalku nakon što se očiste potpuno od svih grijeha, bit im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Allaha svaki od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu bolje nego što je poznavao svoj dom na Dunjalku. Ponovit ću ovaj hadis, braćo i sestre. Kad se vjernici spase džehennemske vatre, između dženneta i džehennema, kako bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjalku. Nakon što se potpuno očisti od svih grijeha, bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Allah svaki od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu bolje nego što je poznavao svoj dom na dunjalku. Molim Allah te bareke od tala da oprosti svim muslimanima da uvede sve daje u lemu džennet. Allah molim da oprosti svim dajama, da im oprosti njihove pogreške. Allah molim da oprosti svim dajama. Allah molim da im oprosti, da im uvede u džennet, da oprosti svim muslimanima. Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. Džabir radijalahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ušao sam u džennet i vidio kuću. Je rekao dvorac, pa sam mu pitao čiji je na šta mi je odgovoreno Omera ibn al-Hattaba. Htio sam ući u njega, sam se sjetio koliko se ljubomoran. Omer radi Allahu anhu zaplaka i reče O Allahu poslaniće zar da na tebe budem ljubomoran. Enes ibn Malik prenosi da je poslanik ali selatu wasalam rekao U dženetu imaju tržnice na kojima će se dženetlije svakog petka skupljati. Nakon što se okupe na tržnicama, zapuhaće istočni vjetar koji će oni osjetiti na svojim licima i odjeći. A nakon kojeg će se povećati njihova ljepota, kad se vrate svojim suprugama, one će im reći Tako nam Allaha, vraćate se ljepši nego što ste otišli. Oni će im odgovoriti I mi smo vas zatekli ljepši nego što smo vas ostavili. Stabla dženecka su od raznih vrsta bisera i safira i razni boja. Njihova boja će se mijenjati bez posebnog povoda. Tako će povjetarac zanijeti grane na stablima dženeckim, a uslijed toga će listovi proizvoditi posebnu melodiju koju ljudi nikada nisu čuli.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 Ebu Hureyre prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao u džennetu ima stablo ispod čije hladovine konjenik i neće moć proći. Učite ako hoćete i u hladovini prostranuj. U drugoj predaji stoji da je rekao poslanik ali selatu selam nema stabla u džennetu a da mu grane nisu od zlata. Među dženetskim stablima je i drvo tuba za koje je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao Tuba je dženetsko stablo čija širina je sto godina hoda, iz svjetnih čaški tog stabla izlazit će odjeća stanovnika dženneta. Prenosi Abu Hurere, da je poslanik, ali i selatu selam rekao, glasnik u džennetu će pozvati džennetlije i reći, vi ćete u njemu biti zdravi i nikad bolest nećete osjetiti. U njemu ćete vječno živjeti i smrt kušati nećete. Bićete vječno mladi. A u dženetu ćete vječno uživati i nikada nikakvu tugu i žalost osjetiti nećete. Allah te barake u tala kaže iz njihovi grudi ćemo zlobu straniti ispred njih će rijeke teći oni će govoriti hvaljen neka je Allah koji nas je na pravi put uputio Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili. I njima će se reći taj džennet taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono za ono što ste radili. U hadisu koga bilježi Buharija i Muslim stoji na sudnjem danu će biti dovedena smrt u liku rogatog ovna pa će glasnik pozvati o stanovnici dženeta Znate li šta je ovo? Oni će reći ne. Da, znamo, to je smrt. Zatim će dozvati stanovnika, stanovnici Čehenema. Znate li šta je ovo? Čehenemlija će odgovoriti, znamo, to je smrt. Nakon toga će zaklati reći. O, stanovnici dženneta, vječnost bez umiranja. O, stanovnici džehennema, vječnost bez umiranja. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem prouči ajet i pomeni ih na dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno a oni su ravno došli bili i nisu vjerovali Muaz ibn Džebel prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Džennet će ući u džennet golobradi sa polučenom surmom ispod očiju. I svi će imati 30, odnosno 33 godine. Kao što će dženetlije ući u dženet u najljepšem fizičkom izgledu. Pravca Adem ali selatu selam, kojeg je Allah svojom rukom stvorio, a sve zbog toga da se njihova sreća, blagodati i užitak povećaju i upotpune. Tako će i njihov ahlak biti savršen, kao što stoji u dijelu hadisa, Stanovnici dženneta će biti Ademovi visine Jusufovog, ali i selatu selam izgleda, a srca će im biti kao srce Ejuba, ali i selatu selam. O njihovom ahlaku govori ajetu kome Allah te bareke od tala kaže i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu i umor neće doticati oni odatle nikada neće izvedeni biti. Draga moja braća i sestri, a ne pokvari ti sad ovog govora poslanika ali sela to selam sam čitao jedino što mi ostaje da vam da vas savjetujem kao svoju braću i sestre dobite za one sa kojima se ne slažemo ili koji se s nama ne slažu. Pučujte Allahu te varak i otala dovu, izvježbajte svoja prsa. Izvježbajte svoja prsa imanom. Probijte ono što treba da probije svaki mu'min. Jer želja za uzizanjem Allahove reči mora biti na prvom mjestu, a ne moj ponos, moj ego ili ne znam bilo šta. Allah je ovo vas bratski savjetujem. Sjećam se dobro jedne lekcije Jusufa Rahimehullah. Dobro se sjećam kada nisam mogao da shvatim kada mi je nekad da priđem bratu koji me uvredio izgledalo poniženje a on kaže ne vallahi to nije poniženje ko se ponizi kaže Allah radi Allah će ga sigurno uzdignuti ovo su ti momenti obveseljujte braće i sestre Svi smo mi grešnici, svako od nas. Amin. Svi smo mi grešnici, svako od nas ima i svoje dobre, a i onu drugu stranu. O muslimanima imati lijepo mišljenje, to je od ljepote imana. Zato vas, braće i sestre, savjetujem otvorite svoja prsa, Allah te barake u tada kaže Osari u Osari u ila magfirati min rabbikum od džennatin arvo iddet lil mutaqib i nastojte braći i sestre zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripljenjen za one koji se Allaha boje Dovite braćo za sve muslimane, nemojte poimenično. Dovite za sve muslimane, Allah vam dao svako dobro. Zatim dalje kaže uzvišeni za one koji i kad su u obilju i kad su oskudici udjeljuju koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju a Allah voli one koji dobra djela čine Obratite dalje pažnju. I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjeti i oprost za grijeh svoje zamoli A ko će oprostiti grijeh ako ne Allah? A zatim i koji svjesno u grijehu ne istraju, ne ustraju. E ovi je, braćo moja i sestre, kaže uzvišeni أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين عاملين kaže uzvišeni njih čeka nagrada koja oprost od gospodara njihova i džennetske baše kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno ostati pa kaže uzvišeni ونعم أجر العاملين a divne li nagrade za one koji budu tako postupili. A kako da postupe? Gledajte, braćo moja, vraćamo se na početak i sestre. Nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga. Obratite, braćo i sestre, pažnju na ono što govorim. I požurite tražiti oprost i zaslužiti oprost svoga gospodara. I džennet prostran kao nebesa i zemlja ide opis pripremljen u idletnim muntakin za one koji se Allah boje zatim koji su to za one koji i kad, su, i kad imaju i kad nemaju daju zatim sljedeći obratite pažnju koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju obratite dalje pažnju i oni koji kad grijeh urade i prema drugima ili prema sebi Allah se sjete i oprost za to što su radili, zamoli. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? I kaže uzvišeni, njih čeka ovi nabrojani nagrada koja oprost od gospodara njihova. Tako vam Allaha, braćo, koliko od vas večeras da ovo sluša, a da ne želi oprost, a čuli ste šarte, čuli ste šarte, nastojati zaslužiti oprost. To je početak. Zatim, za one uidetlil muntakir, koji se Allah boje. Zatim dalje, za one koji kad imaju, kad nemaju, daju. Zatim, koji su dalje, koji kad se naljute, savladaju srđbu. Zatim dalje, ljudima praštaju. Zatim, dalje, one koji kad počinje gre i kad se prema sebi ogreše, sjete se Allaha i oprost za svoje grije moli. i zatim dalje koji svjesno u grijehu ne istaju njih čeka أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين njih čeka nagrada koja oprost od gospodara njihova kroz koji će rijeke teći i u kojima će vječno ostati a divne li nagrade a divne li nagrade za one koji budu ovako uradili لا الہ الا اللہ اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی Allah da nas nadahne da budemo doli Allah molim da oprosti svim muslimanima i muslimankama Allah molim da oprosti svim dajama Allah molim da oprosti svoju len Allah molim da oprosti svim dajama Allah molim da oprosti našoj ulemi da oprosti njihove greške i naše postupke pogrešne Allah te barek molim da nam proširi kapije teobe da nam otvori naša prsa ka kajanju, ka njemu. Allaha molim da budemo od onih koji će se bojati njega. Da budemo od onih koji će i kad imaju, kad... Allaha molim da budemo od onih koji će srbu savlađivati i koji će ljudima praštati. Allaha molim da budemo od onih koji će dobra djela činiti svi muslimani. Allaha molim da budemo od onih koji kada pogrešimo, molimo Allaha da nam oprosti Allaha te barek ta'ala molim da ne budemo od onih koji će svjesno istrajavati u grijehu Allaha molim da budemo od onih koji će dobiti nagradu a ona je oprost od gospodara njihova i dženevske baše kroz koje će rijeke teći i za kraj braće i sestre pripremio sam vam jednu kasijedu da vam pustim vi ste njim većinom svi slušali, ali eto, mislim da je pravo vrijeme sad da, da se koristimo i sa ovim ja bih završio, molim Allah te bare, i otala da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džene vašim vidima i sa iskrenim, a nakon ove kaside braći operatori, prozbite mikrofon, Allah vam dao svako dobro, salamu alaikum wa rahmatullahi Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine. नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी